บุ๊กทูสิบสองดวิลิกาเครื่องดื่ม เกเรมยผมดื่มชาครับอชเกเรูอาร์บาตา ผมดื่มกาแฟครับ อัช geriu kavą ผมดื่มน้ำแร่ครับ aš geriu mineralinį vandenį คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ ar tu geri arbatą su citrina คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ ar tu geri kavą su cukrumi คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับอาร์ตูเกเรีวันเดนิสุลาโดมีงานเลี้ยงที่นี่เชอีราบาคาเรลสคนกำลังดื่มแชมเปญชมูนิสเกเรชัมปานาคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ชมูนิส geria vyną ir alų คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ ar tu geri alkoholį คุณดื่มวิสกี้ไหมครับ ar tu geri viskį คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมครับ ar tu geri coca cola su romu ผมไม่ชอบแชมเปญ Аш не м е к с у ш ชม п а н у ผมไม่ชอบไวน์ Аш не м е к с у вино ผมไม่ชอบเบียร์ Аш не м е к с у а л โลสเด็กอ่อนชอบดื่มนมคูดิกิสมิกสเตเปียนา เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Vaikas mėgsta kakavą ir obuolių sultis. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต Moteris mėgsta apelsinų ir greipfurtų sultis.